Pakartoto įstatymo knyga, trečias skyrius. Pasukome Bašano link. Mus pasitiko Bašano karalius Ogas su savo kariuomenė prie Edrėjo. Tada viešpats man tarė, nebijok jo, nes atiduosiu jį, visus jo žmonės ir jo žemę į tavo rankas. Padaryk jam taip, kaip padarei Amoritų karaliui Sihonui, Hešbone. Viešpats, mūsų dievas, atidavė į mūsų rankas Bašano karalių Ogą ir visus jo žmonės. Mes juos naikinome, kol nepalikome ne vieno ir užėmėme visus jo miestus. Mums teko 60 miestų Argobo krašte kuri valdė Bašano karalius Ogas. Visi šitie miestai buvo sustiprinti aukštomis mūro sienomis, vartais ir užkaiščiais, neskaičiuojant daugybės miestų, neturėjusių apsaugos sienų. Mes juos sunaikinome, pasielgdami kaip ir su Hešbono karaliumi Sihonu. Visiškai sunaikinome vyrus, moteris ir kūdikius, kiekviename mieste. Galvijus ir turtą pasilaikėme kaip grobiai. Tuo metu užėmėme dvi Amoritų karalystes, buvusias šiapus Jordano, nuo Arnono upės ligi Hermono kalno, kurį sidoniečiai vadina Sirjonu, o Amoritai Senyru. Užėmėme visus Ogo karalystės miestus lygumoje. Visą Giliado ir Bašano žemę su miestais Salcha ir Edrėjų. Bašano karalius Ogas buvo paskutinis iš milžinų giminės. Jo geležinė lova yra Amonitų mieste, Raboje. Ji devinių uolekčių ilgio ir keturių pločio. Tuomet užėmėme kraštą nuo miesto Aroero, kuris yra Arnono upelio slėnyje, iki Giliado kalno. Jo miestus daviau Rubeno ir Gado giminėjams. Likusią Giliado krašto dalį, visą Bašaną, priklausantį Ogo karalystei ir Argobo kraštą, atidaviau pusiai Manaso giminės. Bašanas yra vadinamas milžinų kraštu. Manaso sūnus Jeiras užėmė Argobo kraštą iki Gešuriečių ir Maakų sienos ir pavadino jį savo vardu Havot Jeiru. Taip jis vadinamas iki šios dienos. Mahyrui daviau Giliadą. Rubeno ir Gado giminėms daviau Giliado kraštą iki Arnonų upelio, kuris buvo riba iki Jeboko upės, Amonitų sienos. Toliau siena ėjo per dykumą iki Jordano upės, nuo Kinereto apylinkių iki Druskos jūros ir Pisgos kalno šlaitų rytuose. Tada jums pasakiau, viešpats, jūsų dievas, jums duoda šitą kraštą paveldėti. Visi kovai tinkantis vyrai, eikite ginkluoti priekyje savo brolių Izraelitų. Žinau, kad turite daug gyvulių, tad žmonas, vaikus ir bandas palikite miestuose, kuriuos jums daviau. Padėkite savo broliams užimti žemę už Jordano, kurią viešpats jiems davė. Tada grįžkite į savo žemę, kurią aš jums daviau. Tuo metu Jozujai kalbėjau. Tavo akis matė, ką viešpats jūsų dievas padarė šitiems dviem karaliams. Jis taip pat padarys ir visoms karalystėms, į kurias tu eisi. Nebijok jų, nes viešpats, jūsų dievas, kovos už jūs. Aš tada maldavau viešpatį. Viešpatė Dieve, tu pradėjai rodyti Izraelio tautai savo didybę ir galę. Nėra kito Dievo, nei danguje, nei žemėje, kuris galėtų daryti tokius galingus darbus. Leisk man įeiti ir pamatyti gerąją žemę anapus Jordano, tą puikųjį kalnuotą kraštą ir Libaną. Tačiau viešpats buvo supykęs ant manęs, dėl jūsų ir manęs neišklausė, ir tarė, daugiau man apie tai nekalbėk. Užlipk į Pisgos viršūnę ir apžvelg savo akimis vakarus, šiaurę, pietus ir rytus. Tu neperėsi Jordano. Kalbėk Jozuei, jį padrasink ir sustiprink, nes jis eis šitos tautos priekyje ir jiems išdalins žemę, kurią tu matysi. Mes pasilikome slėnyje ties bet peorų.